least in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Сегодняшняя тема а, Божий стандарт жизни во Христе. У Бога есть стандарт. God has a standard. У Бога есть рамки. God has his frames. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели сегодня, как мы живем в Божьем стандарте. And I would like us to look today how we live in Насколько his standard. Насколько мы отвечаем Слову христианин. how we are uh, in accordance to, uh, to the word Christian. Кто-то скажет, что да, написано, Дух дышит там, где хочет. And someone will say that yes, it's written that the Но у Spirit Бога есть breathes where He стандарт, и wants. у Бога, да, есть рамки. But God has a standard and He И has об этом certain frames. стандарте говорит Священное Писание. And the Holy Scripture talks about that Первые евреи, standard. которые уверовали в Иисуса Христа, First Jews that believed in Jesus они Christ, назывались словом Мешехим, and they were called uh, with the word Meshachim. То It's the community, the gatherings, uh, the gathering of the uh, road of Messiah. То есть слово, как было уже сказано, Машиах или Хамашиах – или мессия, или помазанник, но суть была именно последователи вот этого пути. And so the word was Messiah, and the, the whole uh, basis of this word was the followers of Messiah. И жить по слову, конечно же, нелегко. And to live by the word is not easy. Но многие оправдываются этим, что нелегко. But many justify their acts by saying that it's not easy. Но опять-таки, когда мы надеемся на свою силу, again, strength, это вообще невозможно жить по слову. Тем более word. сила какая у человека есть. what kind of только согрешать. Have. К сожалению, только согрешать это мы умеем. Just to sin, as we Но я говорю can. о силе Божьей. это God. возможно. And it is possible. Когда Дух Святой дает силу. When the Holy Spirit gives не только тогда, как некоторые связывают дьявола, not only when не в этом сила Божья заключается. This is not the strength of God Но мы поговорим about. о библейской, настоящей силе, о которой Господь сам говорит. But we will talk about the Bible, the uh, true uh, strength that God 14 главе Иоанна uh, John 14. Uh, э, мы читаем с 12 стиха. Uh, verse 12. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Если чего попросит у Отца во имя Мое, то сделаю, да проставится Отец Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments. Значит, возможно. So it is possible. Господь нашел нас. God found us. Не мы, но Он нашел нас. We didn't find him, he found us. и даровал нам надежду на спасение. And gave us hope for salvation. Но когда мы уверовали от Бога, But when we believed from God, к нам появляются определенные требования. So he has certain uh, requirements to us. Итак, Божий стандарт в трех измерениях. First, God's standard in three dimensions. Давайте потрогаем их. Uh, let's touch on Давайте them. увидим красоту. Let's see the beauty. Потому что если мы не живем в этих трех э, измерениях Божьего стандарта, э, мы теряем эффективность нашей христианской жизни. И вот требование есть первое измерение is the first dimension. Давайте поговорим о требованиях. Let's talk about И первый пункт требования uh, это то, чтобы мы пошли. It's for us to go. Почему мы должны идти? Why do we have to go? Потому что Иисус сам пошел. Because Jesus himself went. Он мог давным-давно сделать так, что все давным-давно пришли бы к нему в Иерусалим и давным-давно ему бы поклонились. He could have done long time ago so that everybody would come to Jerusalem and Когда-то в Израиле был царь. At some point there was a king in Звали его Israel. Шломо или Соломон. He- His name was Solomon. И мы знаем, что со всего мира шли в Иерусалим, чтобы услышать мудрости, которые Бог ему даровал. And we know that people were coming to Jerusalem from the whole world to listen to the wisdom that gave God him. Соломон, который есть царь израильский. Solomon, who is the king of Israel. А Господь не просто царь Израилев или царь иудейский. And Lord is not just the Господь king есть царь of Israel. царей, Господь господствующий. He is the king of kings, the Lord of Но lords. оставив славу на небесах, взяв плоть, родившись на земле, он не просто пошел, он пошел на смерть. But leaving his glory uh, in the heavens, he didn't just come to earth, he came here to die. У Матфея в 9 главе 35 стихом сказаны такие Matthew слова. 9:35 it says uh, these words. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. And Jesus went about uh, this, all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Посмотрите, сколько людей вокруг вас. Look how many people there are Вы around думаете, они you. так вот просто так услышат? So you think that they would Евангелие. hear just like that the Бог gospel? может сделать. Бог есть Бог чудес. God can do it. God Но is a God эта of miracles. история, она идет через детей Божьих, через церковь, которую Господь искупил. But this this story goes through uh, God's children, through His church that He uh, paid the price И for. церковь, которая не идет, она умрет. And the church that does not follow it will Потому die что нарушает этот пункт. uh, because it violates this point. Пункт. Второй пункт а, Point number two, требования, первое измерение. Учить. uh, to teach. Иисус учил. Uh, Jesus was teaching. Чему он учил? What was he teaching? Что правильно, а что неправильно. He was teaching Все очень what просто. is right and what is not right. Господь сказал, что мы должны стать солью и светом для этого мира. God said that we should be, uh, что вы также учить этот мир world. жизнью своей, что правильно, что неправильно. To teach them with our example what is right and what is Если в этом мире нормально курить марихуану или использовать наркотики. If it is okay in this world to Я сейчас говорю о марихуане, потому что в некоторых штатах разрешена официально. And I'm talking about marijuana because in a few Мы говорим, states это it's грех. allowed legally. We are saying that it's Если в a этом sin. мире нормально иметь сексуальные отношения до брака, мы говорим, это грех. If, if in this world it's okay to have sexual relationship before the marriage, we are saying it's a sin. В этом мире нормально обманывать своих жен, мы говорим, это грех. And if in this world it's, uh, it's fine uh, to lie to your wives, we are saying that it's a sin. В этом мире нормально. И для этого мира Иметь гомосексуальные отношения, мы говорим, это грех. world okay uh, Нормально разводиться, кроме причины, что Иисус разрешил, мы говорим, это грех. And if it's okay to get uh, Потому что правильно есть правильно, а неправильно есть неправильно. Правильно есть правильно, грех есть грех. Right, sin is sin. И мы не можем идти на компромисс, Иисус никогда не шел на компромисс. And we cannot com compromise because Jesus never compromised. Но проблема, что нам все равно. But the problem is that we don't really care. И все проблемы, которые мы имеем в нашей жизни, даже потому что нам все равно. And all the problems that we have in our lives is just because we don't care. И даже люди неверующие при нас могут использовать скромнословные слова, зная, что мы верующие люди, and, потому что зная, что нам все равно. And even unbelievers can use uh, the you know bad language in front of us, and they know that they can do it because we don't care. Но так не должно быть. But it shouldn't be like that. Иисус сказал, что мы должны быть и стать солью и светом для этого мира. Jesus said that we should be and we should remain the salt and the light of this И мы должны world. учить людей, and we should teach people что правильно, what а что is right and what is not right. Третий пункт, первое point, изменение требований. Point number three, проповедовать. Uh, to preach. Мы должны выносить послание доброй вести наружу. Uh, we need to uh, bring the gospel outside. Если мы не проповедуем, как я сказал, как люди услышат слово спасения? Могут и побить за это и в этой стране. And they can even beat you up for that Но разве не благословение пострадать за веру евангельскую? But isn't it a blessing to suffer for Мы должны стоять за евангельскую истину. Uh, we should stay strong for evangelical Многих из вас гнали в бывшем Советском Союзе. Many of you were prosecuted in the former Soviet Union, but not all of you. И не все из вас сидели в тюрьмах. And not all of you were in jail. Не все из вас теряли работы. Not all of you lost your Но Бог jobs. нас привел в эту чудесную страну. But God brought you to а this Бог beautiful никогда country. без цели ничего не делает. And God never does anything with no goal. цель выносить послание доброй вести. And the purpose is to uh, preach the gospel. Итак, мы видим, что Иисус пошел. So we see that Jesus went. Он учил. He was teaching. Он проповедовал. He was preaching. Иисус исцелял. Jesus was healing. Это редкий дар. It's a very rare gift. Я очень осторожно отношусь ко многим вещам, которые я вижу, которые я слышу. And I'm very cautious about a few things много that обмана, I see and that I hear. There's a lot of lies. Очень много лжи. There's a lot of lies. Очень много бизнеса a lot of и шоу. Business and Даже show. людей, которые называют себя христианами. Even among people that call themselves Christians. But, и Бог but there's знает. Already Christians. И Бог знает. And God knows. Но это дар есть. But that gift exists. Но не все обладают. Not everyone has it. Но другими словами, можем сказать, что Иисус любил, он действительно любил людей. In other words, we can say that Jesus loved, he really loved people. А любить действительно великий дар. And to love is a great gift. Я уже сказал, что много несчастных людей вокруг. I mentioned already there Are a lot of uh, poor people around. Имеем ли мы, как уже было сказано, сострадание к ним, compassion? And we need to have compassion towards them. Если или нет. If we don't have it. Что мы делаем для того, чтобы войти в жизнь этих людей, чтобы помочь? What are we doing to enter their lives to help them? Бог открывает двери, Бог открывает двери. God opens doors. Не закрывайте их. Don't close не them. говорите, что это не воля Божья. Don't say это that воля it's not Божья. The will of God. Творить добрые дела всегда. To do good deeds, always. Просто Бог не будет заставлять. But God is not going to Он найдет других you. людей. He will find other people. А мы потеряем благословение. And we will lose мы иногда посмотрим, подумаем, вот там в Сирии убивают Э, война идет, там еще в другом месте. И мы как-то поплачем, потом забудем. А кто-то скажет, ну вот, мусульмане, а что они oh, не люди? Они не люди. Да, без Иисуса никто не наследует спасение. Но посмотрите, сколько их вокруг, и здесь, в наших городах. Пойдите, встретьте их, расскажите им Евангелие. Хотите научиться любить так, как любил Иисус? Найдите время для них. Christ loved, Найдите время для людей. А у нас его никогда не хватает. And we never have it. Вот мы работаем, working. нам нужно плачивать билы. We need to pay our bills. Я понимаю. And это I так. That's what it is. Но Бог оставил нас на этой земле. But Для того, чтобы мы только приобретали образование, что великое благословение. Или зарабатывали, great строились. Это все нормально. Просто все нужно поставить в свой порядок. Бог оставил нас на земле, чтобы everything. в первую очередь мы стали солью и светом для этого мира. God Помните историю us о to be добром самарянине? Кто прошел мимо? Тот, кто должен был остановиться. Это их работа, если хотите, была у священника, у левита. by, а вот uh, враг остановился, вроде самарянин, uh, у этого избитого иудея. и вот так мы uh, также проходим мимо для нас, кто-то приедет в наш город, кто-то сделает вместо меня. Нет, не приедет. Но мы можем потерять me. Э, благословение. Почему? Потому что But не исполним Божье поручение. Because, uh, да, у нас самих много God. забот. И бывает и средств не хватает, но вся вселенная кормится с рук Господних. But we have a lot of, uh, Господь обеспечивает, well, и Он даст, but the whole universe is чтобы fed мы by смогли, God, and God могли will сделать give it to доброе дело. Uh, мы не оправдываемся добрыми делами, но вера без дел мертва, и наши дела свидетельствуют о вере нашей. Так говорит Священное Писание. Says, uh, Любовь требует времени. Love requires time. Любить людей надо уделить время, потратить время для них. To love people, you have to devote time to Потрати spend time время on them. для Господа. Spend time for God. Через то, что мы будем уделять время для людей. Through giving time to people. Иисус искупил нас. Uh, Дорогой us. ценой мы искуплены. И Он заслуживает славу. And he deserves all the glory. Не Израиль заслуживает славы, не слава Израилю, Israel, не слава Украине, Israel, не слава людям смелым. Я не боюсь это people. говорить, потому что Писание говорит, I'm что слава Богу. That, that all glory, uh, И вот Бог является славой Украины. Иисус есть слава Израиля. Иисус есть слава нас, церкви. Он Jesus есть слава. Us, of Он заслуживает славы. He deserves all the glory. Далее мы видим, Иисус молился. Then we saw that Jesus was praying. Когда мы молимся, мы говорим, что Господи, When we pray, мы we say, God, зависим от Тебя. We depend on you. Если кто-то думает, что он сам себе зарабатывает, If somebody thinks that they не дай Бог. Make their own money, uh, God forbid, потому что Бог очень быстро тебе покажет, что ты очень сильно ошибаешься. God very quickly will show you that you are wrong. И самое опасное место станет самым безопасным, если Бог с нами. And the most dangerous place will become the, the safest place if God is самым опасным, если Бога с нами там не будет. And the safest place will become the most dangerous place if God will not Итак, be there with первое измерение были требования. Переходим ко второму измерению. So in the first dimensions there were requirements. Let's move to the Второе second измерение dimension. есть дисциплины. Первый пункт дисциплин — это быть странником и пришельцем на этой земле. Uh, you should be uh, the vagabond stranger. on this, or stranger on this earth. Дело в том, что Авраам, вот Авраам, он был богатым человеком. Uh, and the thing is, Abraham Это was не a rich проблема. man. It's иметь достойную зарплату, я уже говорил, образование, это тоже благословение. Нормальную машину. Но бывает машина ломается, здоровье хромает. But it, but down, Но суть где наше сердце? Сердце Авраама было с Богом в небесах, с небесным. Он был очень богатым человеком. In, in heavens, Но он жил Господом, он вкладывал в небесное, а не земное. И он ждал обещанного города, строителем которого является сам Господь, Новый Иерусалим. And he was waiting waiting for New Jerusalem, uh, the city that was Поэтому он promised и by стал God. другом Божьим. That's why he Что became Бог видел, я сейчас God's не буду friend. говорить, что еврейская традиция учит. В Библии этого нет, но она имеет свое And I'm основание. not going to Как tell you Авраам about the открывал Jewish сердце traditions. для Бога, и поэтому Бог его How избрал и Abraham was создал. opening up his heart for God, and that's why God Через chose него him. И через Исаака и Якова новый народ. Новый народ Израиль. Итак, мы должны осознавать, что мы странники пришли пришельцы. Ничего so собой не заберем. Но такое ощущение, что мы так впиваемся в эту землю, like что как будто ну, невозможно оторвать. So hard that it's такое ощущение, что мы вечно будем жить на земле. like и мы хотим быть похожими на людей этого мира, даже в наших служениях. like мы хотим быть похожими world. на людей этого мира of this world. Второй пункт. Uh, point number two. Быть гонимым за веру евангельскую. To be persecuted for evangelical faith. Я не говорю, что нам нужно специально искать гонений. And I'm not saying that we should Но гонение часть нашей жизни во Христе. But persecution is a part of our life Гонение уровень разный. Я уже сказал, никто меня не стрелял. Э, Кидают камни, палки, плюют, угрожают, нападают уже, uh, ударяют. Но никто не стрелял. Uh, Это великое благословение. Мы знаем сегодня наших братьев и сестер убивают за веру евангельскую. Но Иисус сказал, что всякий желающий жить благочестиво будет гоним. Он не сказал, что только в Африке будет гоним или какой-то другой стране. Он сказал, будет гоним везде. Покажите вашу жизнь во Христе. И увидите, как люди здесь, в Америке, начнут к вам относиться. And you will see, uh, if да, you мы do просим it, you will see how people Бога. Hear, uh, Но там, где нам нужно стоять за евангельскую истину, But where we're to мы не должны промолчать. faith, we могут should not be работы. Могут. Попробуйте сказать, что гомосексуализм есть грех. Try to say that is, uh, Лучше sin. потерять работу здесь. It's to lose your job here чем когда мы встретимся с Господом. Then when we meet God, и Господь напомнит нам, что мы промолчали. And God will us that we didn't say anything. Покажите его, вашу верность во Христе. Show him your faithfulness in Christ. Но если вас никто не гонит, But if nobody persecutes это говорит you, только об одном. It, it's saying only one thing. Что вы идете на компромисс. That you are compromising. Иисус сказал, что в мире будем иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир. And Jesus said that, uh, there Буквально пару минут еще. Мы призваны так, чтобы быть странниками, пришельцами здесь на земле, призваны, чтобы быть гонимым, призваны быть Ему служителями, любя Господа Бога, как всем сердцем, разумением, крепости и душой своей. And we are called to be strangers and vagabonds in this world, but we should love Him with all of our heart, our strength, and our Иметь какие-то вещи не грех. Uh, to have a few things Грех is тогда, not когда sin, эти вещи начинают обладать нами. but sin is when those things И control Бог хочет, us. чтобы мы оставили вещи, которые мешали бы и нам любить Его сто процентов. And God wants us to leave those things behind, the Кто-то в ones that жизни would ревновал? be in the way. Ревновал, вы знаете, что такое ревность? Have you been jealous? Do you know what jealousy is? Вот написано, что Бог есть Бог-ревнитель. Вы слышали, это его одно из имен? Или характеристик. а когда сказано ревнитель, это сколько? 99%? процентов, 50 или 100% надо любить, чтобы не было ревности. 99 недостаточно. Если у вас 99% любви к Богу, Он это не примет. If you have 99% of love to God, He's not going to accept Только так, 100%. Only 100%. А в чем наша судьба? And what is our uh, Это последнее, третье измерение. And this is the final third dimension. И первый пункт And point предназначение конфликт. Uh, is conflict. Мы будем вызывать конфликт. We are going to create conflict. Потому что мы на войне. Because we are at war. И мы все должны быть в строю. Пенсии у Бога нету на земле, дорогой брат, сестра, если вам 120 лет, помните Моисея, когда возделал руки к небесам, и даже когда тяжелели, они опускались, братья поддерживали, но он был в строю. And you should always be a uh, part of this war. Э, remember Moses when he was 120 years old and Это his hands were getting heavy, нас. but his friends were holding them. 120-летний не побежит на улицу, я and, понимаю. And но все равно он должен быть в строю. Мы на войне. Если атакуется царствие дьявола, что дьявол так будет смотреть просто так. And the kingdom of uh, devil, you know, just Вот мы просто так смотрим. Нам все равно, с пошли, там украли э, людей, там еще мормоны пошли, uh. там еще другие пошли, нам все равно. Дьявол, он великий воин. Devil, he is a great warrior. И он, конечно, будет атаковать. And he would be attacking У меня двое детей болеют психическая болезнь. Я не хочу оправдываться, что я не виноват в этом. Я, к uh, сожалению, не уделил в свое время and for, uh, I did not give Хотя я их time, очень люблю и, конечно, буду любить. Them, and I will uh, love Но не уделял. Погрузился в служение много лет назад. И... Um, I was just paying, uh, time Но to они видят демонов. Они слышат голоса. But they see demons, they hear я знаю, voices. что дьявол атакует мою семью в большей мере за то, что мы проповедуем Евангелие. Я ничего о себе не хочу сказать. Я говорю, слава Богу. Но я знаю, что моя семья страдает. Если я оставлю служение сегодня, нам будет намного легче в этом плане. Я знаю. Но я не оставлю служение. По милости Божьей. И мы будем бороться до конца. Несмотря на то, что мы проходим, моя семья, очень тяжелое время. Мы на войне, и мы должны быть в обмундировании Господнем, во все оружие. И мы не можем снимать and we cannot take it off. Будем снимать, будем иметь поражение. If we take the armor off, we would be defeated. Далее, нести крест. Finally, we have to Вот uh, это carry the очень cross. многим из нас не нравится. And many uh, of Живя us в don't like Америке, где that. так много Living here in возможностей, the особенно States, когда есть There are образование, so когда many есть opportunities if деньги, you are educated, когда if мы you have можем ездить money, на нормальных, хороших and машинах, if you can drive да, good и особенно cars, покупать. and if you can buy. А теперь Иисус говорит, And now Jesus says, хочет следовать за мной, if you want to follow me, отвергни себя. Uh, you вот have в чем to... сила. Give Отвергнуть себя, взять крест, последовать за Господом. А Иисус есть спасение, дай Его имя. Еще переводится как спасение Йод Хей Вахей, это Его. Uh, Мы по-еврейски обозначаем четырьмя буквами еврейского алфавита. Так, это имя не произнесено, непроизносимое должно произноситься в принципе. Так вот, я что хочу сказать. So what I want to say. Другими словами, Иисус говорит, хочешь спастись? In other words, Jesus is saying, if you want to be saved, отвергни себя. Uh, you know, Возьми Крису. Take, take the, uh, Christ. А это тяжело. And И не каждый hard. из нас хочет. And not everyone wants to do that. Есть одна певица Светлана Копылова. Кто о ней uh, There is one singer, Светлана Копылова. Who heard of her? Я вам советую посмотреть ее, послушать. Она I, I recommend for you to Это православная певица, her, uh, но она поет притчи. And, uh, she's Все причины uh, на Слове Господнем. Uh, Удивительные uh, песни. Удивительные, рекомендую. Так вот, у нее есть одна такая песня, so she has one как song. некоторым людям положили кресты на... Uh, дадите мне еще пару минут. Нет, were, можно или как? Uh, got, uh, да, on their буквально backs. пару минут. И сказали пройти определенное поприще. And they were to walk, uh, Один был хитр, хитренький. And one was very, uh, Ему было все cunning. тяжело. And he was hard. И вот он от, отступил от них, снял крест свой и пилой подрезал на две части, и половинку уже положил на спину, уже легко стало. Догнал их. И вот они идут, идут, идут, идут, и доходят so до пропасти. а как перейти? Uh, Все снимают свои кресты, so и точно that? по размеру мост. And, uh, they take their crosses и он снял свой, но он же отпилил like часть и пропал. И вот так наша жизнь. Мы стараемся там, где-то, здесь. Я понимаю, что тяжело, но разве Господь дает нам то, что мы не можем принести? а если не можем, я верю, что Господь заберет и мою жизнь, но сохранит мне участь в Царстве Небесном. а если надо, Господь возьмет на руки и пойдет not, he will carry me uh, in his hand. Мы не должны избегать этого, братья и сестры. We should not be avoiding that, brothers and sisters. Но, к сожалению, мы не хотим отвергать себя. But unfortunately, we don't want to Потому что, к сожалению, этот мир вошел в наше сердце очень глубоко. Because this world came into our heart very И последнее, я заканчиваю, And последнее, finally, быть принесенным в жертву. Uh, to be, um, мы uh, полностью принадлежим Христу. Дорогой ценой сказано, не золотом и серебром, но not with gold, not with silver, драгоценную кровью, да, uh, but with сама жизнь blood. Иисуса Христа, Он отдал за нас жизнь. Мы принадлежим Ему, the life Понять. Jesus Christ, He к Богу остатки, оставьте остатки себе. And we are used to uh, just leave whatever is Даже left когда собираем одежду для несчастных людей Африки, and even if we, uh, я понимаю, что есть подержанные вещи, они хорошего качества, но можно пойти в дешевый магазин и купить новое потому что новое есть новое. But we can go to the store чтобы and этот ребенок одел новое. For that kid, because new is new. For that kid to wear new Пусть Бог нам поможет. Let God help us. Поправить свои светильники что мы через fix, эти fix три измерения light, so that through those three dimensions of the Bible standard we would see ourselves. И там, где надо поправить, поправили. And where we're supposed to fix it, we would fix it. Потому что Господь, если Он поправляет, это будет очень больно. Because if Но все равно со всеми нашими недостатками. But even with all of our faults, у нас есть великое благословение. Uh, we have a great blessing. Потому что мы принадлежим Богу. Because we belong to God. Поэтому да прославим Его. That's why Господа let's Бога нашего. Uh, В этом святом ожидании Его возвращения. in this holy uh, или встречи с ним, я не знаю, как Господь решил. back or, uh, я знаю точно, что him скоро мы с ним встретимся. Не знаю, через то, что отойдем с этой земли, или через то, что увидим его, не умерев, uh, я знаю, что Господь возвращается, чтобы восстановить свое царствие на земле. Uh, чтобы царствие на земле было так, как и на небе. Uh, so his kingdom would be here Божье on this earth, just like народу, Божьему, слава All Богу. the Помолимся. Let's pray.